svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts k kustodīs. No latīņu vārda kustos. Sargs aizbildnis. Tātad kustodīs. Liturģisks trauks, kurā tiek uzglabāts visvētākais sakraments, tieši lielā hostija. Tam var būt dažādas, parasti apaļas formas. Un tagad izskaidrojiet saviem vārdiem. Tur praktiski katrā tabernakulā ir vietā kustodijai. Vismaz jābūt. Protams, ka ir dažādas formas, varbūt arī tādā formā, ka tas ir maza monstrance, kuru var arī izmantot adorācijai, lūkšanai, kapelās, īpaši kapelās, klosterī vai slimnīcās. Tomēr parasti tas ir tikai trauks, kurš kalpo konsekrētās hostijas sargāšanai pēc un pirms adorācijas, pirms e, kad, kad izmanto monstranci. Tāpēc e, nav tik grezns, nav tik liels un trauks, kurš, kurš varbūt arī, arī nepamanīt, ka, ka viņš ir tabernākulā iekšā. Tomēr ir un e, kalpo kā tāds posties sārgs. Praktiskais pielietojums kustodienā. Priesteris katru dienu nevar atnākt. Viņam ir draudz, viņš ir aizņemts. Viņš var atnākt varbūt divas reizes nedēļā, bet klosterī māsām adorācija ir katru dienu. Un mēs pašas neuzdrošinamies aiz cieņas pret sakramentu pieskarties tam, un tad mums ir kustodis, kurš jau ir viss sakārtots. Mums tikai jāatver tabernākuļu durtiņas, un mēs varam adorēt Jēzus Kristus miesu. Varētu arī tāda forma būt kā tāds kā sīdīšu apaļais spogulītis un ar kājiņu. Bet monstrāns tas ir kaut kas ļoti liels, kas bieži vien tabernakulā nemaz ne, nevar ievietot, jo forma tam ir lielāka un, un starojoša. Un, un dažādas formas, protams, ir, bet mums Latvijā vairāk tādas starojošas ir pazīstamas. Nē, nu, nē, mēs esam kārtīgi katoļu ģimene. Mēs vecāko puiku nosaucām par Pāvilu, otru pēc tam par Pēteri. Tad trešā meitiņa mums bija schizma, un ceturtā tā mums pat jaunākā monstrance. Svešvārdu ievārījums Raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Burts L. Luna Lunula, arī Melhizedeks, no latīņu vārda luna mēnesis. Tātad luna, lunula vai Melhizedeks ir monstrances sastāvdaļa, kurā vertikāli ievietota konsekrētā hostija un kurai parasti ir pusmēnesis forma. Lunu ar hostiju garīdznieks ievieto monstrancē. Un tagad neliela iedziļināšanās. Luna ir tāda sastāvdaļa, kuru var salīdzināt ar turētāju. Sastāvdaļa, kurā turē hostju vertikālā pozīcijā, un otras puses palīdz ievietot monstrance, lai nekustas hostijā iekšā. Un e, gadījumā, lai, lai to nesalauztu, vai arī ar rokām, gadījumā, ja priesteris to ņem ja to ņemtu tiešā veidā, negribēdams, var salauzt šo hostiju. Tāpēc tas ir turētais, kurš palīdz to sargāt un palīdz arī manevrēt ar, ar hostiju, vai ielikt monstrancē, vai izņemt no tās. Tomēr tā nav tik nepieciešama daļa. Jo tagad moderni trauki ir tādi, kuri, kuri palīdz arī bez tādas sastāvdaļas izmantot hostiju adorācijai. Tā kā runājam arī par stikla monstrancēm, kur luna nav vajadzīga, gan e, kustodijas, kurš arī no stikla ļoti labi turē vertikāli hostiju. Tomēr tradicionāli ir tāda lieta, kuru izmanto ļoti bieži, īpaši adorācijai. Klosteram tradīcijā mēs mainām šo hostiju reizi mēnesī. Lunu devēja arī par Melkizedeku. Kas tad ir Melkizedeks? Melkizedeks ir no vecās derības radīšanas grāmatas 14, 18 līdz 20. Eh, karalis, taisnības karalis, kurš iznes maizi un vīnu, pēc tam sveitīja Ābramu un Eljonu. Viņš arī saņem desmito tiesu no Ābrama. Tātad viņš nozīmē tā, ka viņš nes mieru, priesteris ķēniņš, Jēzus Kristus tipoloģiskā saistība ar vecās derības personāžiem. Tagad iesaistīsim šo vārdu teikumā. Ebrejiem 5. 5. pantā ir teikts, ka Jēzus bija pirmais šis priesteris Melhizedeka kārtā. Un psalmā 114. pants ir teikts, tu esi priesteris mūžīgi, kā Melhizedeks. Šī liturģiskā trauka sastāvdaļa – nes šo Melkizedeku vārdu, tā varētu pārnestā nozīmē teikt, vai to vēl arī dēvē par Melkizedeku. Praktisku apsvērumu dēļ ierasts, ka hostiju monstrancē nomaina aptuveni vienu reizi mēnesī. Dziļākas teoloģiskas nozīmes tam nesot. Svešvārdu ievārījums ja